بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin alisunnati wal jama'a na garin tsagero a cikin karamar hukumar rini jihar katsina muna tattaruwa a daidai wannan lokaci don tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin muwadda littafin babban malamin hadisun nan malamin fikihu imamu malik ibn anasin rahimuhullahu ta'ala idan ba manta ba makon da ya gabata mun je ƙarshen hadisi na 145 a yau insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi na 146 a wani sabon littafin shi ne kitabu salati littafin sallah mun gama da kitabun dahara littafin da ya magana akan sarki an gama tattauna matsalolin da suka shafi tsarki, yanzu kuma za a shiga matsaloli wanda suka shafi sallah sallah ibada ce daga cikin ibadun da Allah mai girma da dokaka ya shar'anta ya ɗora ma musulmai ana yin ta ta hanyar tsayuwa da ruku'u da sujjada da kuma karatun alkur'ani da zikirori a cikinta ita sallah ita ce rukuni na biyu a cikin rukunin musulunci guda biyar ita ce take biye ma tauhidi bayan tauhidi a musulunci sai sallah to wannan kitab din wanda shine kitab na uku zai yi magana akan abin da ya shafi wannan ibada ta sallah babi na farko a cikin wannan kitab din malam ya ce babu ma ja a fin nida'i lissalati wannan babi zai yi magana akan abin da ya zo na shari'a ko na hukunce-hukunce ko na sunna fin nida'i game da kiran sallah lissalaci domin sallah ma'ana wannan babin zai magana a kan kiran sallah a shi kiran sallah ya tabbata Al-ƙur'ani kuma ya tabbata a sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna cewa Allah ya yi ambaci kiran sallah wuri biyu a cikin alkur'ani wuri na farko ya yi ishara ne zuwa ga kiran sallah na ranar juma'a na sallar juma'a shi ne faɗin Allah ta'ala idan nudiya salati min yawmin juma'ati Allah ya ce idan an yi kiran sallah na ranar juma'a ma'ana na sallar juma'a Ka kaga nan idan nudiya lissalati min juma'a juma'ati kiran sallah ake magana wuri na biyu a cikin suratul ma'ida aya ta takwas, Allah ya ce wa na daikin ilar salati takhazuha huzwan wala'i ba zalika bi annahum qaumun la ya ya'qilun nan ma ibn shahab ya ce ana magana a kan kiran sallah ne da aka kiran sallah shari'a ne kuma tabbataccen aiki ne a musulunci cewa sallolin nan guda biyar wanda ake yi a rana to idan lokacinsu ya zo ana yin kiran sallah don a sanar da mutane cewa lokacin sallah ya shigo su shirya su taho masallaci don a yi sallah cikin jami'i malam ya ce dafani yahya an malikin an yahya ibn sa'idin annahu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi sallama kad arada an yattakhidha khashbataini yudrabu bihima liyajtami'a an-nasu bis-salati فوري Abdullahi Ibn ابن al-Ansari. summa min bani haris ibn al-khazraj khashabataini fi an-nawm wa qala inna hataini lanahun mimma yuridu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qila ala tu'adhinuna bis-salati fa ta rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama hina istiqaza fa dhakara lahu zalika fa'amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil azan wannan hadisun imamu malik ya karɓo shi daga yahya ibn sa'id annahu qala yahya ibn sa'id yake cewa to anan kun ga yahya ibn sa'id malamin imamu malik tabi'i afuwan baya daga cikin tabi'ai eh tabi'i ne afuwan tabi'i ne yaya ibn sayyid tabi'i ne kaga tunda tabi'i ne bai yi zamani da manzon Allah ba to sai yake ce mana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance da haka nan wannan ruwaya ta cikin muwadda ruwaya ce mursala ruwaya ce mursala amma imamu tirmizi da abu dawud sun ruwaito ta da sanadinta to shi yaya ibn sa'idin yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kad arada an yattakhidha khashbatayn kuma an-na'us wa huwa khashbatun dawilatun tudrabu bi khabshatin asgar minha fa ya kharuju minha sautun kama fil wa wa shi to anan yaya ibn yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada arada an yattakhidha ya yayi nufin ya riki kashbatai ne waɗansu katakai guda biyu ko azarori guda biyu Yudu rabu bihi ma a dinga dukan ɗaya saman ɗaya liyajtami nasu bis salati don mutane su tattaru a ai sallah nan, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya bar makka ya koma madina a lokacin nan sai ya zamanto mutane sun yi yawa musulmai sun yi yawa sai zamanto lokacin sallah ba a iya gane shi saboda ba a kiran sallah sai dai mutum ya do ya taho masallaci to wani lokaci wani sai ya taho da wuri ya zo ya zauna ya tajira sai zuwa can a zuwa ya sallah wani lokaci kuma wani ya zo sai ya iske an gama saboda ai ba lokaci to wannan ya sanya sahabai suka dinga tattaunawa har dai manzan Allah ya nemi shawara a wurin su cewa yaya kuke ganin za mu dinga sanar da junanmu lokacin sallah ya yi in lokacin sallah ya yi to waɗansu mutane a lokacin suka ba da shawara a ɗauki ƙaraurawa kamar yadda kiristoci suke kada ƙaraurawa a coci in lokacin sallah ya sai a dinga kada ƙaraurawar idan mutane suka ji karan ƙaraurawa sai su taho masallaci to aka ce manzan Allah ya kyamaci wannan saboda harka ce ta kiristoci sai waɗansu suka ba da shawara to me zai hana ba za a riƙi annaƙus ba a ba naƙus ba wannan ƙaho ko wani abu wanda za a dinga busawa sai ya zamanto cewa idan aka busa wannan abin mutane sai su tattawo masallaci sai rahadu sai ya yi sallah shi ma manzan Allah ya kyamaci wannan saboda yahudawa kusan haka suke yi to har ma an ce waɗansu ba da shawara a dinga hura wuta a bakin masallaci idan da rana ne mutane za su ga hayaki gefen masallaci sai su taho idan da daddare ne kamar yanzu mutane za su ga haske to sai manzan Allah duka bai karɓi wannan shawararin ba sai aka bar maganar a haka to da aka tafi gida kamun gari ya waye wannan sahabi ya mafarkin da za mu karanta a ciki a wata ruwaya kamar yadda ya zo a nan cikin muwadda bayan shawarorin da aka bada manzan Allah ya so ya dauki na'us shi ne ƙaraurawa amma ba ƙaraurawa irin wannan wadda ake kaɗawa ba kamar yadda ya zo a wannan ruwayar ba yi ni waɗansu katakai ne ko a zaru guda biyu ɗaya ƙarama ɗaya babba to sai a dinga doka ƙaramar saman babbai za ka ji suna fitar da sauti to sai a dinga zagayawa cikin gari ana dokawa mutane in suka ji wannan sai su taho masallaci to da manzan Allah ya nufi ya ɗauki wannan duk da baya so ɗin amma tun da lokacin ba wani abu wanda aka yadda da shi sai manzan Allah ya ɗan karkata zuwa ga ɗaukar wannan don a ci gaba da amfani da shi shi ya sanya a nan yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad arada sai manzan Allah ya yi nufin an yattaki da khashbataini ya riki waɗannan katakai guda biyu ya birbu bihima a dinga doka ɗaya kan ɗaya liyashtami annasu bis salati dan mutane su tattara ai sallah to an yi nufin yin hakan kamun da safi a bada hukuncin da za a bada to a wannan daren fa'uriya abdullahi ibn zaidin al'ansari sun mamin banin haris ibn khazraj kashbatai nifin nauni a wannan daren fa'uriya abdullahi ibn zaid al'ansari a kowane sahabi ana ce mashi abdullahi ibn zaid al'ansari sun mamin banin haris ya fito daga banin haris ibn khazraj sai yana bacci sai ya yi mafarki a mafarkin sai aka nuna masa kashbataini fin nauni waɗannan azarun guda biyu a cikin bacci a hannun wani mutum yana rike da su faƙala sai ya ce in inna hataini lanahun mimma yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗannan azarun guda biyu sun yi kama da abinda manzan Allah yake nufin ya riƙa don kiran mutane zuwa sallah mun fahimta faƙila sai aka ce mashi alatu tu'azzinu na lissalati ba sai kun yi amfani da wannan ba me ya sanya ba za ku dinga yin kiran sallah ba a wata ruwaya ya ga wannan abu ne a hannun wani mutum to sai ya bi shi don ya karbo abin ya kawo manzan Allah wannan mutumin sai ya ruba to sai ya bi shi suka yi tagar suka yi ta zagaye-zagaye su shiga nan su shiga nan zuwa can wannan mutumin sai ya ce wai kai bin me kake min sai ya ce wannan abin na hannunka nike so in karba me za ka yi da shi sai ya ce zan kai wa manzan Allah ne a dinga busa shi ana kiran sallah da shi sai ya ce barin gwada maka wanda ya fi wannan alkhairi sai ya karanta mai yadda ake kiran sallah a mafarkin kun fahimta to da ya gaji wannan sai Allah ya sa ya hardace gari na wayewa sai ya zo wajen manzan Allah sai yake ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa jiya ka ji mafarkin da dai sai manzan Allah ya ce inna hala ru'ya haqqun wannan mafarkin naka gaskiya ne ka ji asalin kiran sallah a musulunci da aka sai aka ce mashi alatu azbinu na duk salati ba za ku dinga kiran sallah a sallah ba sai ran sai aka karantar da shi yadda ake kiran sallah din nan da gari ya waye fa a ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naste kaza yana farkawa sai ya tafi wajen manzon Allah fa zakara da hu zalika ya gaya masa abin da ya faru fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil azani sai manzon Allah ya karba ya ce to wannan abin ya zama kiran sallarmu ya zama kiran sallarmu da ya karanta wa manzan Allah na fuzzan kiran sallah da sai manzan Allah ya ce mashi to bilal ya fi ka sauti mai daɗi je ka koya mashi sai ya je ya koya masa yin na bilal kiran sallah da nan take bilal ya hardace shi sallah ta gaba na zuwa sai aka fara kiran sallah bilalu ya hau ya hau manara ya kiran sallah to an ce sai na umar yana gida sai ji wannan kiran sallar sai gashi ya rugo da gudu daga gida yana sauri ya zo ce wa manzan Allah wallahi ni ma je na yi irin wannan mafarkin so kaga mutum biyu suka yi mafarkin kiran sallah sai na umar da kuma shi wannan abdullahi ibn zaid ibn abdi rabbihi al-ansari shi ma yi wannan mafarkin da suka yi mafarkin suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya karbe shi ya zama kiran sallah wannan ya faru shekara ta farko bayan hijiran mayaki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina to tun daga nan kiran sallah ya zama shari'a in asuba ta zo za a yi in azhar ta zo za a yi in la'asar ta zo za a yi in magrib ta zo za a yi in isha'i ta zo za a yi shi ne ake yi sai mutane su ji sai su gane lokacin sallah ya shigo sai su shirya su tafi wa masallaci tun ana yi da baki har zamani ya kawo ci gaba yanzu kunga ga da a ake malamai suka ce yi da lasfika bai saba ma shari'a ba domin shi kiran sallar dama ana son ajini shi ya sanya ma shi ladani ake so ya zama mai sauti yadda in ya kwale kiran sallah zai tafi nesa to sai ga laspika ta zo kaga ta rage masa aiki idan ya dauka ya yi diggarin nan sai a ci to kaga ya rage aiki shi sanya sai malamai suka ce babu laifi a iya amfani da ita to wannan shine asalin kiran sallah haka ake yin sa duk lokacin da sallah ta zo haka kuma za a ci gaba da yi har zuwa duniya ta tashi Allah shirya da mu qala wa haddathani an malik an ibn shahabin an afa ibn yazid al-laisi an abi sa'id al-khudri anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Idan idza nida a ƙulu mithla ma ya al-mu'azzin imamu malik ya karɓo wannan hadisin daga ibn shahab az Zuhuri, shi kuma ya karɓo daga afa ibn yazid al-laisi an sa'id al-khudri shi kuma ya karɓo daga abu sa'id al-khudri sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sami'tumun nida'a idan kun ji kiran sallah annida'a nan kiran sallah idan kun ji kiran sallah ana yi manzala ya ce faƙulu misla ma ya ƙulil mu'azzin ku faɗi irin abinda al-mu'azzin ladan yake fada ku faɗi irin abinda yake fada ma'ana ku maimaita irin abinda yake fada a lokacin da yake kiran sallar shi idan ya ce Allahu akbar Allahu akbar to kuma sai ku ce Allahu akbar Allahu akbar idan ya ce ashhadu an la ilaha illallah kuma ku ce ashhadu an la ilaha illallah idan ya ce ashhadu anna muhammada rasulullah kuma ku ce ashhadu anna muhammada rasulullah mun fahimta ku yi ta yi har zuwa ƙarshen kiran sallah wannan shi ne ladabi na sauraren kiran sallah da zarar ka ji kiran sallah to ana son ka ci gaba da maimaita abin da ladan yake faɗa shi ladan yana yi ne don mutane su ji kai kuwa ba don mutane su ji kake yi ba kana yi ne don bin manzan Allah tun da manzan Allah ya ce a yi da aka za ka yi ba da ƙarfi ba domin idan aka ce kowa ya yi da ƙarfi za sai a ruɗa mutane to sa wanda zai yi sai ya bi ba tare da ya ɗaga sauci ba zahirin wannan hadisin ya nuna mana za ka faɗi abin da ladin yake faɗa fi jami'il kalimat a duka kalmomin da ya faɗa sai dai akwai hadisun sayin na umar ɗan da sai na mu'awiya yana cikin bukari wannan hadisun ya nuna cewa ban da hayya alisala da kuma hayya alifala fala su ba a maimaita su sai dai madadin a maimaita su su za a ce la haula wala quwwata illa billah idan ka biyo ladan yana yi yana yi da ya zo ya ce hayya ala to kai maimakon ka ce hayya ala salati sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala falah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah amma idan ya fita daga su sai ka koma kana fadar abin da yake fada mun fahimta to wannan duk lokacin da ka ji kiran sallah haka ake so kai sai dai a nan malamai suna cewa banda kiran sallar asuba na farko domin shi ba kiran sallah ba banda kiran sallar juma'a na farko wanda ake ce ma kiran wanda ake ce ma kiran wanka ake ce mashi ko to shi ma ban da shi saboda waɗannan guda biyun ba kiran sallah ba ne ba su ba sa shelanta lokaci ya shigo a zuwa ya sallah kaga shi kiran sallah na farko ma na asuba kafin alfijir da ke to ake yin sa ashe kaga ba sanar da lokaci yake ba shi cewa yake a tashi a kiran sallah na ranar juma'a kiran wanka ma ake ce mashi ba cewa ake a to ba a tashi a shirya a yi wanka a taho masallaci to banda waɗannan kiran sallan guda biyu sauran za ka maimaita abinda ladan yake fada banda hayya halar salati banda hayya alfala su a madadin a maimaita su za a ce la haula wala quwwata illa billah mun fahimci wannan to a nan akwai wata matsala matsala ta farko wadda za mu tattauna Shi shine kiran sallah wanda yake kiran sallah din shi zai maimaita abin da ya faɗa ko ba zai maimaita ba na mai kiran sallah zai maimaita ko ba zai maimaita ba na shi da saboda yi yawwa idan sami itumun nida idan an ji ka gaba da ladan ake ba mun fahimci wannan kaga ba da shi ake ba da wa ake da wanda ya ji kiran sallah to wannan ne ya sanya idan ladan ya ƙara kiran sallah wannan allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammati was-salatu qaima har zuwa ƙarshe abubuwan da ake fada na zikiri da addu'o'i ladan zai yi su ko ba zai yi su ba hmm? kun ce ba zai maimaita ba wannan mun yadda to sauran addu'o'in da ake din ne an gama kiran sallah zai yi su ko ba zai yi ba na? saboda mai zai me dalilin cewa zai yi na su ba zai yi ba sai shuru shiru eh. yana Eh, yana so amma son shi ba shi ke wanda zai yi ba magana uku malamai suka yi wasu malamai suka ce zai yi wasu malamai suka ce zai yi amma a asirce wannan su ne jingurin malamai zai yi amma sirra da aka yana daga cikin kuskuren kiran sallah wannan yin su a bayyane wani ta laspika ma za ka ji gaba da allahumma rabba hadhihi da'awati ladan da wannan kuskure ne waɗanda suka ce zai yi sun ce a asirci zai to waɗansu malaman ma kuma suna ganin shi baya cikin wanda za su yi saboda wannan hadisin cewa sami sami'tumul nida faqulu mithla ma ya al-mu'azzin da aka shi baya ciki to idan bai yi ba in ya yi kuma lafiya da sai dai in zai yi ɗan ya ƙoƙari ya yi sa a asirce kada yi sa a bayyana wannan kuma ɗaya ne daga cikin ladubba wanda ake son musulmi ya lizimta a lokacin kiran sallah akwai ladubba da an fara kiran sallah akwai ladubban da ake so kai to wannan yana ɗaya daga cikin shine maimaita abinda shi almu'azzin yake fada ɗaya bayan ɗaya har zuwa ƙarshe in ban da hayya al-salati da hayya al-fala to bayan su akwai sauran dubba na daga ciki roƙa wa manzon Allah Alwasila. wasila shine kai wannan addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammat was-salatu al-qa'ima ati Muhammad Alwasila, wasila wa ba su makaman mahmudan allazi wa'adtahu ne yake tsayawa ka la mai mi'ad bai inganta ba kaga da ka tsaya nan yanzu ka roƙa wa manzan Allah alwasila Manzan Allah ce duk wanda ya roƙa min alwasila bayan ƙara kiran sallah hallat lahu shafa'ati yawmal qiyamati ce ce na ya halatta akan sa ranar alkiyama to kaga bayan wannan akwai mi akwai yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama akwai rabitu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan wa rasula sannan bayan nan akwai addu'o'i manzo Allah hadisi ummu salama yana cewa addu'ar da aka yi za mu zo ma makaranta hadisin yanzu addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallah da ikama makbul Allah yana karbata to mun ji wannan to matsala ta biyu wannan hukuncin ya shafi ikama ko bai shafi ikama ba na maimaitawa din mun je yanzu a kira sallah ga nasi to in ana ikama fa za ka maimaita abinda mai ikama yake fada ko ba za ka maimaita ba idan ana ikama na'am saboda yi na'am mm. yana ne eh eh a ikama ma ana ce mata al'azan ita ma ana ce mata kiran sallah ya mai bambancin su da kiran sallah airi ɗaya ne ana ce mata al'azan manzan Allah a hadisi ya ce bayyana kulle azanaini salatu tsakanin kiran sallah biyu akwai nafila suka ce kiran sallah na farko shine kiran sallah na biyu kama. sai ya kira ta da al'azan ta shiga ciki ko bata shiga ba na idza sami'tum an-nidaa faqulu misla ma yaqulu al-mu'azzin to anan ma magana biyu malamai suka yi waɗansu malamai suka ce ta shiga saboda ita ma al'azan ce waɗansu malamai kuma suka ce a kiran sallah daban ƙama daban hadisi kuma da ya zo kiran sallah ya ce da aka ƙama ba ta shiga ciki ba da haka lokacin da ake ikama ba za ka daidaita ba mun fahimci wannan amma malaman da suka ce za ka maimaita har ma suka ce amma in an zo wajen ƙadiƙa mace sara to ba za ka maimaita ba sai dai ka ce a ƙama hallahu wa dama hadisi ne da ishi bai inganta ba da aka koda za ka maimaita din in an zo wajen ɗariƙa mata sala sai dai ka maimaita abinda aka faɗa wannan idan kun lura babu wani hadisi sarihi wanda ya zo ya faɗi yadda za a yi shi sa duka manganin guda biyu suna da ƙarfi da ka ɗauka ya yi in ka maimaita ya yi in ba ka maimaita ba ya yi saboda directly ba wani hadisi wanda ya zo ce ga yadda za a yi ana ba kun fahimci wannan cewa قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaku ilayhi walau ya'lamuna ma fil atmati wasu ruhi la tawhuma walau habuwan imam malik ya karbo wannan hadisin daga sumai maula abubakar ibn abdurrahman shi kuma ya karbo daga abi salihin as-sammani Ana hurairata ya karbo daga malaminsa na abu huraira allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kara abu huraira ya ce manzan allah ya ce lauya alamun nasu mafin nida'i wasafil awwali manzan allah ce da a ce mutane sun san lada da falala da ke cikin annida kiran sallah wasaffil awwal da kuma sahun farko dinnan lokacin da za a yi sallah da mutane sun sallarar da ake ba mai kiran sallah in ya kira da mutane sun sallarar da ake ba wanda aka yi sallah yana sahun farko summa lam yajidu sannan kuma ya zamanto ba za ka samu kiran sallan ba ba za ka samu iƙa sauran farko ba illa an yastahimu a ce sai an yi ƙura lastahamu da mutane sun yadda ya ƙura kun fahimci maganin manzan Allah wai da za da mutane sun sallarar da ake ba da nan sauran farko din kuma ya zama tuba za ka samu sauran farkon ba sai an yi ƙura da mutane sun yi daya ƙura'ani da a ce mutane za a zo sallah mutum ɗari su zo kowa ya ce saman farko yake su a ce a toku za a yi ƙura da mutane sun yi daya ƙura'anin wanda ya ɗauka ya ce amma idan ba haka ba kowa zai ce nan zai sallah da an sallarar da ake ba da kun fahimci wannan A aka ƙaddara yanzu misali a ba da sanarwa yanzu a ce duk wanda ya yi sallah sahun farko gobe da asuba za a ba shi miliyan uku za a yi kura ko ba za a yi kura ba eh kaga yi wadda suwanar za su kwanaku eh to larar da za ke ba da tafi miliyan uku to mutane ban san ladan ba ne ba amma sun san miliyan uku shi yasa ka ji ana <laughs> Ba ban san ladan ba amma sun san miliyan uku to da an san ladai da wannan sahun farkon gobe sai an yi ƙura'a za a haushi eh. <laughs> ina da da ke ko dari ne aka ce wani zai zo lokacin akwai wani bawan Allah idan yana gida musamman sallah asuba to dama da an gama sallah da jika yake zuwa dama da an ana sallamewa sai ya ce a kulle kofofin masallacin sai a kulle kofa sai ya dauko jikai shi sai ya bi sau daga tsawon farko zai fara ya to 5,500 ce dama an sanya cikin envelope aka zai dinga ba da har sai a je ƙarshe amma ko kun kai ku nawa ne a waje ba ruwan shi da ku na ciki <laughs> to masallacin ba a bakara saboda wani ma ba unguwa yake ba daga can wata unguwa zai taho to sai dai matsalar da ake samu shi yawon lokaci sai an zo an cika sai a ce alhaji bayan ya yi tafiya <laughs> kaga kaga faman kane da jiratuhu da duniya yi ba inda dubu biyar ya zo to shi ke da ba na dama dubu biyar in kawo ba da allah ya zo to ba dubu biyar amma yana da nada <laughs> Allah sa mu dace dan adam yana son duniya to kaga abinda manzon Allah yake cewa da mutane sun sallarin da ake bada to amma anan wajen kiran sallah ba wai ana nufin duk in za a kira sallah ba sai an yi ƙura na abinda suke cewa malamai idan ladan ya zama vacant office din ladan ya zama babu shi za a sa sabon lada ko an gina sabon masallaci za a sa ladan to da mutane sun san ladan da ake badawa kowa zai zo ce shi zai ladanci ƙarshe sai an yi ƙura sannan a samu ladan kun fahimta to amma to da an riga an naɗa shi shi kenan kuma yanzu yanzu a kira sallar isha ba za ka zo ka ce a yi ƙura ba ba wanda za a yi ma ƙura ladan kawai shi zai kira sallah amma idan farko ne to sai an yi ƙura wannan hadisin kuma malamai suna cewa kamar yadda zurkani ya kawo a sharhin muwadda sahabai sun yi aiki sun yi ƙura a kan kiran sallah lokacin da aka tafi yakin ƙadisiyya lokacin sa'ad ibn abi shi shine kwamanda. sai zaman tola daninsu in za a yi sallah tun da kowa filin yaƙi ne ana kiran sallah to sai zaman tola dana an ji masa rauni bai iya kiran sallah sai aka zo za a saka wani sabon ladan wanda zai dinga kiran sallah mutane kowa ya taso ce shi za a ba sa'ad ibn biyu wata ya ce to sai dai kura a dama manzon Allah ya ce da mutane sun sa abin da ake da na lada da sai an yi kura to ku zuwa yi ƙura sai aka yi ƙura sai wani bawan Allah ya ci sai aka ce shi ne lada to amma ka gamu yanzu